Txalde hon, eta gagon gabon. Edo, egu berri hon. Eh? Bargaz, gaur gurekin, Hemen, kotxe daten barun. Zaila ezin Saie eh? Zaila, zaila, zaila. Zemoz, Bargaz? Bueno, momentu zondo, e, eh, pitau, pitido putau gendu bi bat, nahi? Adelantatzen nahi, adelantatzen nahi, adelantatzen, atoa, hostia. Desadelantatzen. Fue a toda hostia por la carretera. Desadelanta, se no hay ni inventa una gambe, chiqui. Desadelanta el cojo, el eh? cúsico, ¿qué? Es, es, es, a ver. A ver, no. Va, ba, hoy en la joga ni cascota. Tonteris, tonteris, este yo en el camiño. Es, es, es. Que va. Ba. Oso, gordón, a irati, a ti, que te van a Bueno, gaur. Es que programa veresis, ¿eh? Hola, ya se ha teo. de marón, lau, guisón. de marón, lau, lau gizakume. Gau gizakume, gaur honi hobeto zatek, hobeto gelitzek, gizakume, gizon ja ez ondo... Gizon ja geizki ikusitxak. gau bai, bai, totalmente. Geizki ikusitxak. gau ah, gizonez, gizonez barkau. Ja, Dezesan ez jeiat egu. Bai. Dezesan, eh? <laughs> Dezesan erantago ezala. Mira, eski matezi horrek. Ei, gizonak. Ez, ez, ez, ez, ez, gizonak ez, gizonak ez, ez, ez. Eh, deseraiki, eta hitz doxe. Ah, deseraiki, eh, desikasi. Alko baldi mazan bezala, eh? Baina desadelantau ez. Eh? Desadelantau ez. Desadelantau alde gein. Hauza politxa. Alde gein. Bai, bai, bai, bai. Bueno, gaur eh, ekintza zuzen bat egitea goaz motan bezala ez? Bai, o, ez? bai, gaur e, benetako kasetari gisa, o gisa, o zela esaten dok. Gisa. Gisa, aha. Gisa, o gisa, o galanta. Tolosa, tolosa horrengo paradie, tolosan zau geu zeba. Bai, e, goiatzek, e, <clears throat> Inatius Farra e, e, eh, sekuestratzea alba jo eta eta behin sekuestrauta ba. Propa, proposaun oso igual txani nola jan hori Ai. txani nola jan porque tipu gongoan seguramente eh, bueno, ar, az, ar, normal tipu ezik tolosa bere espektakulu du matea Inatius Farrai eta ni iri izanean behin Inatius Farrain antza Bai, bai, Eta, eta logo letreo kantantin antzare bai, bateako zoze, ez? Bai, nazketa claro, hortiko. Oin guapu izango ban, ona tipu ez eh, eh, ez kontura hau. logo elektriko Logo letreo kantantin. Logo letreo kantantin. Bai, logo bai, letreo kantantin. Logo letreo kantantin. Logo letreo kantantin. Logo Imaginatze ez? Han baldimaziok, itxe juek... Zoze pasau, itxe juek gortra, oi bolan itxe juek ma, eh? Baterak eta, eta, eh? De repente ni, eh? Eta goi bolan ez zindek esan, eh? Ostia, ah, ez, ez, ez. Eta goi bolan gizona da kendu. Ah, vale. Vale. eh? goi bolan zeatik ez, eta goi bolan? Ez, ez, jenditzio latzen, behar zen, zemala ah, bai eh? ikusten, eh? violentzi eze, eta... Eta mogui pitu egusten, gara, lako, no? Bai, oso, gaur bai, oso matxiztie, oso matxiztie, ah, nire ustez. Gara, ah, bai, ez eixo, eh? <laughs> Ala, bedatzen. Bai, ez? Bai, bai, bai, ikusi, bai. jeia. Iratxo ordoka, ah, iratxo ordoka, bai. Bueno, a ver, gatxirulo. Bagitxik, bagitxik, eta ez <laughs> eh? Vale, ordun, Tolosa Joachim Ignatius Ferrari espektakulo ikustea eta eh, esan genuen bezala, ba guk fana ekartzeago ona, horreta benetan adibiz, bai. i be hori, eu be hori bai. fana itxean. Hori do. Za fana es. No se atenda. Eh. Se ha satisfecho. Esto, esto de Rochester, Rochester. Es, es fana. Ni ni i ni i ni <laughs> Y caña gente al revés, eso te jodas. Soy, soy tu fan. va, o sea, eres mi fan. <laughs> Eh, eh, es que ahora rollo de rollo Eres mi fan. No, el teléfono y chaldo. El teléfono directo un sarto, Joder, es rara, rara. Rara, cien... <laughs> ah, urrio, oh, eh, hau bestia, programa jato gena, ipiniko jugu hau. Baina ezingo, jo, i lo. Jesus, raizuan ga, egoi momentua. Bueno, programia itxen gai. Olgetan benetan ez. Olgetan benetan, nahi dozeo ipiniko ez da demen mobilia. Ez oñe esan dik, oñez. A ver, esan, bueno. esan. Hau, behazain, behazain, behazain, nio, nola, nola zidu erdia nia menez. Bai, bidian, gau, gau, gau, gau, gau, ez gau, gau, gau, Ka, ez, ez, eixa zuan, Bai, bai, behan du goiatzen, behan du. Justu ekin. Jendien, abitu, publikoa, ba, martxan, apa, txalde hon. Ai, atzalde hon. Hola, irizena? Igor, Igor naiz. Zei, baina... Igor Aitano, Igor Aitano famoso. Ba, ba, ba. <laughs> Igor Aitano, mitiko, arri, arri botatzailea. Hori, zabaldu legia gu, alte hori, año. Arri botatzailea. Arri botatzailea. Bai, bai. Eta guin surfista. Aitxa, aitxa, bai, bai, bai. Guin finzur, guin finzur. Ontzolako agarra, bai. Ontzolako agarra. Eta gaur, egiz eh, ezan, e, eh, kriston urrengoa den jarriko denak eh, hor e, dentela gure talde txuen, porque increíble, jo zintxe esplikau, motz geldiu ozitean hitze, e, esplikatzo ze opari intzistean gizon honek, eskerrik asko benetan. Ez horrati, ez horrati. Eskerrik asko. Eh, Zeu ne fanasa. O estaldea, o estaldea. Ba, ba, han garbi. Eta, bueno, beste pertsona de azio amen entzule. Eh, a ver. Entzule, ander, ander, fana de bai. Gordita eh, benetago, fana. Soik tu fan. Eres fan. <laughs> Ultra fan, fan berbi. Bueno, ba, fan berbi ez da, rexa eh? berbi eh? eh errobi eh, vale. errobi errobi vale vale vale eh errobi guazen guazen zentratzea hamen programa de jena jo estigmaten es, eh, ventania si juego saldo esto a ver y gaña de modo una es sartzen tipo coche con gausetan claro eh, eh, merde programa es seguido y dildu es seguido dildu ¿me sabes? dildu dildu dildu político GKS dildu político bueno eh, Ordun Vargas intentago jau eh, Ignatius Ferrari entrevisti etia. Bueno, i, bai, nik eh, ekarri guan logotipua, ETV-ko logotipua de imprimi guan. Eh. Ah, hor barroa sartxeko zera gu. Vale, oso ondo. Hola, hau xuan. Oin, nahal ima tema iriki dizketxeu. Venga. No, bai. Eh, venga. Gioia, se, sí, se, gioia, se, karri hor. Gua, erno, me kago. Bueno, ahi bala, hostia, hau bi aldiz. Hau bai itzitela pasau. Ja, ara, justo, ere exa. Benetan, solo sakue. <laughs> Aran, eh, hemen raixotik esate hotzu, denzuten bozu, zu zinan. Bale, Ar, eh, gero deituko, gotzu. Bueno, oso ondo, Aran, urte askotako, eno eh, ez zu, ez di presentau. Zan dut zogarren urekin, ez da izintzean? Eh? Dut zogarren ez urekin, ez Ostia, bello izia asienti, ki. Bai. Fiziko ki reala, eh? Fizikoki ki reala. reala, eh? Fiziko i politiko. Ego, eh. zuen ustez, tema, arregoetan, eh, bum. Bai. Zuen ustez, dana terapotikoa. Ni azkenego grupoa dentzuten nahil, azkena, eta ez musiki terapia zala, ez? Endorepen de kistuen eh? Oh, ez gero zubide gero to bajoi, Bai, bai, bai. Terapia zala musika tera. Orduan, ara, ah, ba, eh, dana ulertzen da, eh? Ba, okay. ba, bai, dana, dana, eh? Ba, jo, ontsa, siente ukitze de terapia, eh? Claro. Dana, zeoze ikasiko. Bizarra ukitze ere, bai. Horrekin zeoze ikasiko. Ontsa, siente ukitze bain ustan, zei ikasiko bain ustan. Ezin, ezela txorra eta nibili. Baina terapia, ara, ba, baina terapia gauzat ikeste baldima, orduan, ze, zentor terapotiko baten atxoni irakasle, ez? Dana terapotio izin dizan, nik kontra natxio horna. Ze terapia, bezala, dano gaxio gaxio, denborozun? bani kontra imiko ez, beti alde, beti alde, ina, beti, alde ina, ina. beti alde itxe ez da, oingua. Publikoak ez hartu da, berdi hemen, aldi mai, eh? Onguan kontra imiko ez da, venga. Vale, venga. Eh, dana terapeutikoa, ne ustez. Baina, orduan dano gaxe gatxe, Dan, eh? Dano gaxe gatxe dek, ez? Gaxoik, dano, ba. Ba, claro, gaekela. Bueno, hi, occidenten, desde luego, gaixo egaek. Hori, baina, claro, baina, dano gaxe bali maatxoek, beti, normal, o sea, galtzen gatxoek, ez? Normal, ze, faltan bezala, ez? Ez alda, ez alda sospechozu eta no puedo hacer un cacho que otie. Eh? Ni eta sospechozu, eh? barkau. Hemen publiko ez aukeru, eh, hemen ez ez barkau, eh, barkau, eh. Sortutako gauza bat, ez? <laughs> Moduan. Sortutako gauza zer? Ana isori gaude terapia sartzeko. Terapian sartzen gea. Bueno, esto esto esto de ahora, esto. Agua y suche de ahora, eh? Tema honekin gabitzekela, eh, completamente aldatu dio, o sea, tema. Ahí la hostia. Eh, Telefono zotzizo lagun emati? Sekula indo kolako abitakulo txiki daten eh, programia. Eh, bai. A, ah, bai, bai. Eh, hain txikixe ez furgonetan. Hain txikixe ez, hori. Eta publikua sekula eukido? Ez, hori la hostia. Eh? Hori eh? la hostia. Kalida prezio igualde onena, eh? Oñarteko onen. Ba, ez zio... Iretu ba, uste hau poza. Eh, a ber, a ber. Ni mikrofonu eh, hau mobil bat, eh? Baina, gerturatzen maldi mazoa, publiko ulertu erdik dala mikrofonoa, bat, gertura emerdi arpexe. Hau poza, lehenengo entzuleak direktu bat, eh? Ah, bai, eh, entzule... Publikoa zela dian, igual, ez dauka garri mahu bierri, gola publiko moan entzungo. Zaki, zetendopa, telebizinua publikoa berbaitxen dainean, ez tokela ondo entzuten. Ba, igual, Bueno, nintzia programa hau bukauko aldan. Igual ez, igual ez da bukauko programa izan da. hau terapotiko bade gire ustez patazan dano. Claro, totalmente. Nero ustez ez, eh? Que hori, bai, eh, ez dago, ez Aia, beti alde, <laughs> ez daki. Ez que beti alde eotian kontra nahau. orduan gorduan kontra inbier. Naiz da, ba... Está aquí bate matekin bihok. Osea... o sea, ah bai, bai, ni ulertzia. Bai, es. Ulertzia, ni ge, bai, bai posizio hortan onitzen da, onitzen askotan. Ba. Ni izango nian dana ez dela terapeutiko eh, eta musik izen da terapeutiko o es. Netako izen lege? Izen eo e ez. Ero, ero totalmente kontrakua. O sea, de hecho, etxotik, o sea, musika terapeutikoa <clears throat> netako dok, o sea, musika ona terapeutikoa, baina musika txarra, ba, etxea terapiak, etxarreako terapiak beba jaek, ez, igual. Ar, nik usteia, nik usteia, dana gartu la terapia... Bueno, hona eta txarra bezeinek, eh, filtro hori zenek ipintza. Hori, hori, hori, hori, Norbeak. Hori. Zain, norbeak, ez, barrakasek. Ah, hori, bai. Bai. E, ba, hori. Nei, zera, las gae que pasa che costa cuaderno bat, de, eh, de. Esto es terapia, esto no es terapia. <laughs> eh? Ramoncín. Bai, Ramoncín. Eh. Vale, eh, ni usten diat, pusketa hondi baten, etxe itxun gauza gon etxe zuego dela, Eta gaur honezko, gaur honeko etiketismo honetatik, hartze gula terapia anzunto hortan sartzen deula. Horro, ni gauze bagoitzi bere izena ezatie interesanti idu. Eta, jau, hartze jartzetxoak gauze izena, ez? Ah, musikia ja musiki behori ja ez alda nikua. Por, bai. Ez? Musikia, musikia. Claro, da igual, imagino. Ni ontsi guzti, aizenia e, eh, musika tema batzu, ez da? Zati sartu er terapia itza. Bueno, sartu indik. Total, Fixatu, eh? Ah, ez da, gai, programa honetan, bai. Ah, gano, ik, gaur honin, psikologuna ez balen eskuten, gezki ez dela zentiu, erde? Psikologuna, eolako... Eno guten ni, eh? Ez, ez, ez, bai, gano. Baina, eno la bat... Biarra bai, eh? Baina, eno... Gano, beti zio biar bat, beti zio biar bat, hori, ni hor, zidea egezitegi, ondo zentiu, ondo egon, eta alare gaxoio hola zentitzien. Zer da, sospecho zua. Nitza e? erantzunik, nitza erantzunik amen. Ondo eo tearen geizki sentidu bier, gaina. Adibidez, adibidez. O, bueno. Bueno, hau tibu el temaz, mardule dek, bai, eh? eh? Konstiente nao, eh? Konstiente nao, baino. Adibidez. Nitza erantzunia. Honek eh? psikologo psicólogo bierra jauka, segura, bai. eskerreko karrilean. Ai, psicólogo es para hostia hori gustu. Hago, gorreati, pa. Adibidez. Hau, buen Gratis. Gratis. Deo alde, gratis. Bueno, mendibes, arka, psicólogo anai, eh? Da lan ikara garria itezua. Ba. E, eh, psikologu, eh, terapeuta, eta jende hori nahi, Ai, eskerrik asko. asko. Nei behintzet, bizi salbatu izan behin baino esotan. Bati kenduta. Eh? Bai, bai, bai, bai, karo, karo. beste programate esango gu hau zein. Bai, errasti, errasti <laughs> zaparte. errasti zaparte. Errasti zaparte, psikologu ah. psikologu buena gabitze. Ah, psikologo bati ezik? Bai, ah, vale. nahi bati Bale, urrengo baten esango. Bai. Guitio mera, zeman mora de Vale, Bale, ondo ondo. Zer, zatu ba... Beste bat ala. Kim vigila al vigilante, ez? Betiko, zera, eta psikologoan psikologo zein da. Obia da, okerra ba. Errar! Eh, psikologoan psikologo. Bea baino hobe, bea baino okerra. Ba. Ni, adibiz, ni atxo ja pixket desenkantaute lanan kontra ez te, temana. Adibiz, punk rock, punk rock, hartzek. Eta azkena disko batena itzenian, e, eh, bera zauala, ja, lanain potor daño, zauala, eta diskurso bat oso zarra ez ere zidan. Ah, bai. hori gezurrek. Zanet, tipo horre gezu, ez zidan nahi atzen. Bai. Ez zidan sentitzen amor hori benetan. Ja, Nei, lana etxata gustatzen, eh? Baina inin bier, baina etxata bate gustatzen. Buf, alba nahuan, enahuan ingo. Baina, mensaje hori, ja, bai, oso, zeha jauk. Muy masticado, erosela esaten dok, oso... hainbeste amorru lanai, tibu gozin jo jotzen, eh. ni. Ei, ni lanai amorrua, ez? Ei, eh, baina jendea tegoa da ditu gana. Nahi jutia jauka lanea, ni, gua, respetatze goa, la hostia, baina nik, nik eh, aukeria eukizkio den nitzuan jungo. Nei, ontsia emote gostek, hilian, eh, sortzi deunekin, konformatzen no, lanea. Bajun esan dek, eh, zan lasai altun. Izkau. Ah, so, eh, ah, bueno, irumilla, San Juan, irumilla. <laughs> ah, vale, vale, vale. Hostia, es que sortzi... Masi PC, eh, sarna. Masi PC. Ni gusten dia talde hortatik, bada hola e, eh, musiki sortzeago ordu no. e, Ze, on, a, ah, ja este importanti no. inatuz ferrai. On ja ah, importanti vale, vale, galdur ba eh, galdu jaiz. tios! y yo que se lo jarré GPS. tipo así también coche. Coche de onda marrón. ¿Qué esto me voy Ay, hammer bat. Kilo terdi. El Robert aquí pizza que está hammer baok. Kilo terdi, ni se hizo. Tío, ser nada. Ah, bueno, va ba, orduan. Bueno, galdo gallo. Bien, no son no. tengo origen. Es, es, es. Veste, entrada, tiger. Veste o te esta entrada va. Ay, veste o te esta entrada. Odo mori, ni si te un lo pasaste en el eh, calceo. galtzi, en galci, vaso que merece, bat. Eh, coche en galci, vaso que Tentsizo ekstra bat, ez? Bai, bai. Ez kalin oinez galtzen ez dela. galtzen, honik etxeko bat dela eh, gps eik eta olako asuntoik. Ez mobile, bau, ge, argi heldi dudek, eh? Bai, <laughs> bai, mobile, bai, jaukat. Linternet, bai. Bai, mobila bai, baina e, hori, ordenadore barekua, eta orduan e, eh, nahi asko pasatzen eta karreteran rotondin asko itxe joanek. Bai. bai, galdu baino bakarrik jungaiz askotan. Ez, ez, ez. Bakarrik eta jendiak, esa Ah, bai. Geldora doa gan bakoitzean, galdo. Ah, hori, bai, galdo. bakarri juten mano, geldora doa bai, bakarri juten gaixa. Oso se ba, oso se ba. Bakarri juten no genian beti ah. buelta matemotu. Hau, irraztiba, eh, chanda gaitzen bat zu, eh? Osea, a ver. I bakarri juten ez geldora. Publikoa, hori publikoa ez, haixo, ki, hemen itan gaitze. Ja, baina pertsonia, ezik, baki, hori txanda respetatzen. Nahi eta publik, publikuz aparte pertsonia, ez? Lenuo. Tenguan, eh? Bargaz? Kau, Vale, vale, arrazoia, mier. Hostia, Barkatu, oh, indio. Eh? eh que poca Zer. profesionalidad. Bueno, Praktika eta nago Eh, iru mila euro... Barkasi, iru mila euro eskai lan egiteke, eh? Nahikua lan. Bai, bai, aina, toda hostia. te gustatzen hau, eh? 1000, kimez, amena atzeti publikus zanik? Mila eurokin kiune ez nula da ningo Mila euro. Nise ireun, nise ireun. Bajo la oferta. Bajo la oferta. bat euro bizi guztirako. Milio bat euro bizi guztirako. Garo, garo, hori... Eh? Ez que bizi guztirako zer da. Ba, karo, ahi pentotxe lago bizi guai zela, etxe ez urte. Karo, iru urte bizi bat, milio euro, eh, puto amo, eh. Nunga, zau gana, iru urte, oh, no, por sakaso. Bueno, Nik etxaola dola, etxaola puta... Eh, txala puta, eta bonza... Iruro mat mili euro goa, txala puta. Es, es, es, es... Kontenehore, da igual josta, que... Hortiko, kumun publiko izote itxupa, eh, jaixitako kumun honek, kolako bat. Ez urra, enbez, ez urre, ez urre, esageratzen, erra izun hola, esageratzen. Zulo bat, zulo bat itxe joan nik, zulo bat, madrierat, eta lista. Madridera. Vale, nire izaten nian aguan. Jendie, generalin, ez... Ez toala guztua, txal... Ai, amor ondiz ez dizola lanai, baina maitasun ere ez. Zan maitasun ere haugena behar lanai guztio zio amorru haugena baino. Baino, generalin maksimum zio gena, eh, jendi desenkantote zio behar lanain. Bere eguneroko tasuneko e, eh, denbora hori, patatzen hori, desenkantoa Lanai maitxasuna ez, baina maitxasunai lana bai. Hor, huelta politxea mundu ez da. Nei, usta zena, maitxasuna lantzia, miel. Oso politia, oso Oso Maitxea, oso Bai, ezke, eh, guria, gure harremana, aparte hartu erko dina programa bat buruz. Bai, ez dok? Bai. Eta bai. bai, bai. morreatzen nazi, programi. Aurrekoan arnazia muan, ongoan morreo batekin hartzen bat, bauri. Ja, pero eh, irratire mateo gozaiek. morreo bat. Irratire emate morreo gozaiek. Ja. Hola, bizkat. Ja. Minutu terdiko morreo bat. Hola, musika bat vale. bat egin atzia. Bale, nahi gustatzen zizte, eh? Bai, gustatzen zizte. Subixan eskuma. Subixan eskuma. Subixan eskuma. Subixan eskuma. Bueno, ahiatzen anio tolosa. Momento kritiko e, ze noaino aiakoan gaurko egune, baino interesanti, interesanti zi. Bai, bostetan lanea gumino goizia. Goizu bostetan. Ordu arte libre. Horreaino. <laughs> Kangaz de horreaino. Aurrea, zerna? Eh, eh, aurre, aurrea. Iri, sarna, esate be? Sarna, bai. Ostia, hori explica, per... Bo. Eh, que ba, explicatzeko, bai. porque... Ja, bai, zentzu, hondi. bai. Sarna, eh? Sarna con gusto no pica. Eh? Bai, bai. Hortzio, erdara, beltzin esan dago, Eh, eh? eh esa era bat. Eh, es que Egu beltza maite hau, oh? Bai, joder. Sa erdea beltzin satisfio de espetio gio, maite kiro gio. Eh, claro, erdea beltzian, ni ondo, ondo muan eso Ondo beltza gomaite hau. I gaña oso beltza hilieta, eh? Bai, sok. Ai ni es churiju de soa ya asuntua. Nik ke eh, kan el bicana jauska hemen bizarrian da kitxo. Bai, bai. Vale, a ver, nivela asko bajaudek. Aurrea onun baitz la eh, parka. I sengo yo mostu. Au su uste, usted, materialo da la ondo algeta meretaren sartzego. Es. Eskerreta sartuta da, holako, eh? Besarka, besarka. Hemen entzule, eskerrik asko, onaino aia baldi maiz. Aia baldi eh? Eta ni amentxe bukagot, momentuz. Gero el zeuko. Ez dakigu, nuiz bukaukoan, nola, hasidan azidan bakigu. Eh, Beste gabe. Bizke bra, buka eratxo bat emateatik, eh? eh? Onena, onena gero jatok, onena gero jatok. Hori, bueno, onena gero jatok, zandik. Aio. Aio, tasio errikasko. para vivir. Nosotros jugamos a coleccionar rosa y algunos días le compramos muerte a Ignacio para soñar que vivimos. Tenemos gracia facilidad para estropearlo todo si visiter chegará. bueno, ya vueltan, pixka relajautea, eventotik, bai, bai. eventotik, barga, zemoz, zemoz hundek. Ondo, ondo, inatiusi potruak eh, ogatu, eta otza, penimos de soria, bai, bai. Hoi este pasau. Hoi este pasau. Hoi este pasau. Hoi pasau ta eh? Egi zide zean, bai. ostras, te, historia aldo jarrik, eh? Kastalia nuen zito. Bai, bai, jode, marripo, gela, eh? Eh? Bai, bai, gaina, eh, geograficamente afrikanua eh? Bai, bai, Afrikako. Bai. Gano, bai. Limita asko ikutu itxi. Bai, hostia, limita asko. Eh? Kondano bukau jo esaten, gracias Adolf Hitler. Ba, hola izin, eh? Hola, hola. Sortzion launetik iguan lanak ez, eh? Ni, eh, ni resistino pixkat. Momentuaten ni peio... Irure, la piku igual. Ni bain da bial, oza, iru alitzen zan dira gero, ba, ajun ezaterean hori. Ba, ez. Ba, egitome zan dira. Eh? Eta, ni galtu, ni galtu zagoan. Bai, bai. Hola, egit. Ero, bukaeran, bueno, entzulbiek amentsu zera, frir, zego Txalo, txalo! Hau da, bai, bai, Ezkerrik asko. Ari, de puta, barria. Ha, gai, inatu zek segula ez dago, segula ez dago, eh, Ondio bera, ez dira ondio bera, ondio bera, da bera. Bueno, nahi guztatzite, eh? Inkustat, eh? eh, hori. Igual, zesura ingo guzkuek, eh? Hitler horreati, eh, igual, zesura ingo guzkuek, ez? bai. Ai, zer bai, zer bai, zok, zer bai, zok. Ni bera atuntzio, gara, absurdezana, ena, era euskal badugu, lazer, no, noa betu. Bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, hau euskal referente mata hobet, Errezin gozala ukitzi ere, bai, ez, humore mailan, igual, pertsolaiz, pertsolaiz mundu niguaz, ozea nei bertzolaixea gaspertu itxo, uste, ez, ez. Ez te gara imateko igual, beste Hori igual, bai, beste gara imateko. Baina ez zuzuga hori hola on, errespetu danakin, osea, ez meritu eta, aia, puf, etxatako egite. Ja, be, aspertu itxen no bertzote. Kaminu egi ere bai, eh, meritu zo, ez. Bai, bai, oz. zanelan meritua. Bai, bai, bai. Nivel Nibel hortan. Eta, hori xapanatzen nire, ez da, ez da, hortan, Más o menos. Meritalgi. O isa banatze gaur batea, bai, hola don bat. Vale. Bueno, bat, pero buka eran... Bale. <laughs> Buka eran... Eh, ah, bueno, publiko bat ibizkitzen leo. Publiko inutu ziren ah. hori, espanyola, eh? bat ipat, ez. Pul bueno, eh, jaestan iru, iru sudamerikana. Ba, ah, hori bai, baina hori... Afrikar bat. Bai. eh, eta eh, poseo tipa ditxurea, baina bestela. Eh, estela publiko generala espanyola, bon, bai. bai, ditxure bat egin ikustu, bai, eh? Bai, bai, bai, Nune nean, zemondo, korrazke. Iskuntza, ah, hizkuntza. ah, no, fijau, no. Ah, erderi dena, bai, natiu zen ahauan, bai. Ah, bai, eh, gentia erdea. Bai, bai, bai, bai, Gero, azan jeka ezo, jende bat egin bai. Ah, bai, eh? Bai. Hostias. Todo está diciendo ah, que solo la jeca es el lance mundial. Ah, ni va a decir Ah, eh? vale, vale, es. Lucatic es, es. Eh, Txon, eta eh. ez, ez, oze. Eh, eh zondi, tio, mertxa, sí. nik egoren nik triburbanak bai. ez kontrolatzen. Osta, bai. zeka ez tribu zela, tu ah, espero, eh, bueno, eh? Bai, ez, o, ze, o, dildo politiko bat eta, eta asmo bat, irultza sozial bat. Bai, ez, irultza... Baina, ojo, Baina, bueno, azkeni opin iso za, eh? iretza tri urbana. Bai, bai, bai. Oni, pitu, bani, dortzi egnatu zikuzte ajekazgu. Ez de punto, haixo, ni morru bezala, bat ez ziek, eh, azkona esan dia proba ontan. Bai. Eta, azkarra gartzale, oi, ja, zu minutu za, ez eh, zio, garbi jaki mor, juen, morru bilela berbetan, fijaua, nundi pasau ya etxu, benoin. Ostia, ikondu zabe, no? Beru, bon, beruak. Bestia, baina gero, hor deskumata, ha, putetxia, ha, lehorretatik gabitze pasatzen. Ha? Zin zitzan du, eh? Eh, bo, txe, txua duzte ziztibo gani hori oin, baina... Junda, segule? Eh, es, es. Zue kamen bulif. Ba, ez da deine putetxe matea. Ez amena, txio, materialek. Ah, junda putetxe matea, eh, horta ez, eh. Ah, eta ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, eh, <laughs> Ondi iztia, bai, bai. Eh. Ni etxe handi vegano izen? o tortilleru, oza, tortilla jatak <laughs> juna izen? Ondi iztia garpi. Ondi jagoa tortillea, eh. veganoa, vegano Hau Jagoa urdai espikua. Normal jatak. Gaztaiak Normal, normal. Bai, normal no Espeko eten normal ano. Igan pixka pega etxio, eh? Normal bai, jatak eta, eh? Hombre, bai, bai. Hombre, egize, bai, vegano eta ya horiana modaz pasutea, jatak, eh? Bai, oin... Mm atzea gaizki ikusten hasitza ja, hau berri. Bai, ah, bai, bai, bai, bai. bai Berdago araia eri bai, ez? Bai. Proteina edo en kopezio hori. Hori, ni. Ah, publiko tipo, publiko tipo, publiko tipo zentzun. Eh, tipo bat zitzen zula dieta eh justo pegaro en kontra bakarri jatzen zun, adeodi, aragia, kasta, arrautzak, Azetalik ez, frutaik ez... Unani, unani dok hori. Bai. Ah, ah. Izan bat Eta Bai, unani, bueno, unani, gero, kastaia, hartze juek penicillium roquefortis, dogela, queso roquefort, eor, eh, zela gori, gorri, eh, probiotiko, osea, baina ez probiotiko, ez, probiotiko ez, zin biok, zehat, ze klaseta gua, eta horrek... Klase honek Mikrobiota konpontzen doz, eta itxuria, bai, unan interesgarri zea, be, unan idietia. Betu zo, so, informa iso aso mal. tia, bai, ez tia, be, bai. Oi, ah. baina ba, joi gauza bakarrik, eh? Ez karbohidratoak, eh, legumbreak die inflamatorias ez ere, osea, Alagia, gazta, arrantzak eta ah, ez tia. De lo que come el grillo, poquillo, esateu gena, ah. Hostia, hostias. hostia. El, ¿eh? el, el, esto, el, canto de Vargas. El Slice of Knock. Y eh, suavio comer copa, eh. Vale, vale, vale, vale. ¡Ay, Dios! Ni mis lortu jara a Ascar, eh? Ahí venga. Belozi antes de izan jende horren. Baina ni poliki biltzen, no, eh? Estimate. Odio la velocidad. Perturba mi tranquilidad. Bye, bye. Y, bye, bye. Vale. Eh, la un saudanán. Sortzireun bat, zan, web, bai. Mez izian, ez? Sortzireun bidero, ei, amasei mila, kabroiak, eh? Ondo, ondo. Ba, behar ez ditzen, ba, bai, ez ba, ba. emaz. pago, ba, la humilia, pago, txera, teatro goi da. Ha, gero, ere, bai, Madridan bizi, merdi, da ez zio. Bai, bai. Horretzo, e, pinta etxe ukitze, gugol, bai. Bo, e, eh, jauken, pinti, itxuria haintzet, e, eh, e, eh, kartoia, kart, kartoia, <laughs> hola, kartoi, pare bat doiru kartoi. Azko jota. Da, ah, bai, bai. Azko, etxe, ai, bajo bat, bizio. ¿Qué haces? si va Jova, eh. Le llevo a Rico, le llevo a Rico Le llevo a Rico Hostia, hostia, puto amo. Ey, bueno, va, eh. Pesarca te mata algo, machi. Mate, hecho a ti, ya me han Ay, eh. va, pesarca, wow. Y nada. duda de monía de por nervioso, jarno. Ey, ca, pey persona de galago espectáculo, mando un in, edo, eh, respeto, se le mandé y A ti, pues, a oso humilla, torrido, vea, torrido, ureana, de hecho, echotik, bea, vea, Eta, Bea, besar gau argazkisa eskeni, bai, bai, bai. Bai, hor momentu aden dudio hondek, publiko bat atuz gauziuek, romie, eh, neakin txike ez? Bai, bai, no. hori zuan, bai, bai, Igual, eh, listoia inaltu lajo, que igual, eh, bi hor du eh, eurre maten. Etxuan kuadara oin, eh, da puta, ez? Bai, ez kuadara, gero bezke, bai, ez, peni, ez, da ez, Porque irisite te será, se va la vega, tu inchi, zaren, hostia, bai. tope, una y la que me has visto... Se me notaba que... Se me notaba, ni, zara, a ti, que me gustaba, si te han sí, sí, estás muy casado, eh. Oye, santo, no, que va, que va. Ni desilio si hartu dut, eh, porque tiko aquí ingo zu. Ni baio igual gaur, ez beste un baterako, eh, bera hori gongo zen, como pece, me agua, hablako programa batia. La xunta da, bastelera, zipargo zala, baño. Bai, hor hartaino hemen barka Bai, Baino, claro, beste umaten etortzo esati natuzik gexi, eh, Bueno, proposatzi zio, eh? Ba, eta filosofia bea Kristo filosofia, da filosofia batzeko gaina duelo asko. Bai, bai hombre, yo tipo bere katxi ez eh, eh, bai, a ber Ongi hori dipeda. Bai, un miltas tik bea gor ustoren gustu, eh? Bai, igual bai, tu erin igual bai. Bueno, argazkitxoa jarriko zoa publiko gire, bai, ez? Argazki eta jau, da hori benen dapasa gire, argazkitxoa jarriko jau, ez? Ah, bai, bai, nati, bai, ametzur, ah, bai, bai, Bueno, bai, ba, onan jo mandik? Bai, bai, bai, sumarrako bai. ari gaitxuk, bai. sumarro bentia. Bai, ni guztu da liuro. Bolo bila iduzitek, bai. eta gero, ne bai, esan berraziok, alegiko... Ah, hori bai, alegiko gasolineako restaurantean, bueno, restaurantean ez, bekaldian. Alego restopa, pintxo batzu joa hau. Urrengo bai, urrengo askaitxu hau dutxatzeko jauan, baina... Ha, ah, hori. Bi jaukan, eh, baina... Bai, Egizedek, bai. gaur toalia doparitu zide, kriston toalia. Ziben, nere arpesein, da ni eftixe jaten. Impresionanti, impresionanti dut Eta, beste detalle bat doparitu zide. Eh, ni bezarkable bat bezarkatzen. Bezarkatzeko, eh, bezarkadore bat. Zer, zer de bezarkadore bat, bat, zea bat, kojin bat. Ez que finin, ez? <laughs> Eh? betiko kojin bat. Baina, kojin bioz forma, estilo bioz tipo zoze. Eta ni atxo azaltzen hau, ni neu errasti bezarkaz. Hori oparitu zek, kau. Adaxon, zogeuka. Ah, galtzetin batzu. Eta gero, galtzetinek, hasieran irigia pakete bat oso pakete interesantia, estitxena eta zienta karrozero irindegu, eh, eta bere arte, ez? Kotepoa neo, eh? arte zatarrak ego, guapo, guapo. Eta du zonales. Arte, eh? Artesanales. Gara, hain mikrofona pentsio, oizu Gau, eta eh? hartzen do. Hau, tio. Eta hasieran, ostras, listo ya el altuza buena, era ostras, gero onde, e, ni sentí uno pixka, inglese si <laughs> no overhelming. No, da, <laughs> da bizeok. Sobrepasate, zera. Hell, infernua, ah, hau, Helming... Helmin. sea, over... Inglesa ikisten, no siente. Over, overdo... No, no hay... ahi, existe existe, no, no. Over se do overdo, que... Eh, over, over. Game over. Over, over, over, over. Over. Over. El Helming, que infier, infier, infiernamente ¿eh? ah. es, es, es, es el, eh, in, el, eh, ah. el, eh, el, el, el, el infierneando. Este es, este es este, ese, ese, ing, ese edo, ese Ese erundioa. Ese mundo etimológico algo eh, ...ah, este el señor Y controla beste este este. ...y Ni En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho tiempo vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, ...a Adarga Antiguo, Rocín Placo y Galgo Corredor, ¿eh? Una olla se las Vale. Bueno, oye, bai, bai. Hau volumen hau da, otro lado. Cervantes. Eh? Cervantes. Cinta de Cervantes, eh? A toda hostia por la carretera, eta eh? eskerreko bideti... Jogatez, zinto dien, zinto dien. joia. Nik, no, no gaskari baina, i... Vale, vale, irratiko programia, eh, konduzio. Bai, bai, bai. Eh, akorda udan anas. ese, bai, bai. Iese, iese, iese, iese, iese, iese, iese, iese, Baina, haile, bazio perdek, eh, gero sortzeko, eh? Claro. Jende asko ez zik sortze, bero ez, dela ze Claro. Horrena, Or, ungin ire urtetan deitxu anian, eh? Nik <laughs> edi horiontzeko? zeko. Eh, <laughs> hori, pasauzuan. Ba, ba, hori, bai jate hori jesuat. nere urte ditu. Eh, eh, jai besti sentitzeko. Ba, horrena, ibili ustan berbetan, da, claro. Nik bazio hori bat jaukat, teknologisa bastante ausente jaukat, orduan, Teknologi falta hortan... E, puntu hori, ba, etortzen dok. Aspertzen jaixat eta... Asper jarra ezi. Taro, asper jar. Eber zer. Hai, bai, ba, bo, ba, zi, ba, jende bat, e, eh, bierketa teuna dara buruz dazkina. Bai, eh? E, hori, hori bajaua Eh, la, la tabla del uno, esa, esa sí que es fácil. Uno por uno, uno, uno por dos, uno, uno por tres, uno, eh laune bat. Zorra eh? Eh? eh eskerra, eskerra ¿Eh? eh. Hostia. Bueno, ni, honi ja usto alitzen hau. Motxar ditzei, programiek, baina, bueno, hoxe duzio, da, da onda zioek. Ez hostia ez ez estado honi. bai. dute bezala Bai, ni Bai, ez ba, ni ez zi jo behi Itza, itza do. Egun nahi behi Itza do, erdea zena Embriagado. Bai, Horide, horide, bai, horide. Bai. Bueno, descarga su público menotatik bai. que bye. Iban dos. Iban dos. Iban dos. Chalo, lo Chalo, pero eh? Tío, mío,